bederatzien ustez izanen dira? Eta A.T. mailan, gaxena mailan, arno mailan, afen, denetan, eh? beti bezala. Gure lana beraz da eh, laguntza baten eh, ekartzea, eh? jakin behar da parik eh, seko xaloin hori bon, ezagutzen duten entzat animalia da, eta beraz badira eta produkture horietan lehenbiziko aldian eta presentizanen diela, eta beraz gure lana izan da ahaimanak sortzea, horien artean eta beraz eh, Pariseko xaloin horren eh, teknikalari eh, artean. Oartarazten zinuen hemengo laborariek kalitatea egiten dutela, indahak egiten dituztela hainitz mailetan, baina ere behar dela kasu eman ekoizpen horik jende guzik erosten ahal gero. Ba, en eh, ikus molde bat da, nire ikus moldea da hori. Pentsatzen dut eta produkzio mailan, baditugu uh, eh, kaie de charge de horiek uh, zinez zorrotzak, eh? araudi zinez bereziak, kasik uh, eskualeriko moskin guzietan. Horrek eran nahi du ere, Artetan, salpresioaren aldetik, moskin horiek, jende guziek ez dituztela erosten alere. Eta mm, errandut ere, uh, eh, erriunek ez dituela eh, bakarrik moskinak eta erabili behar bat zuen zat bakarrik eta kanpotiak bat zuen zat bakarrik ere. Bon, ez gira ono hortan, eh, baina tokiko diendeak ere eros ditzan uh, edo zoin moskin. Bada ere beste ohar bat, uh, Pariseko laborantza saloina, saloin berezitua, eskoalegiaren irudia uh, salarazten du eta ikusten dira, bon, hemengo ekoizpenak, kalitatekoak, eta onduan ikusten dira ikujina eta eskoalegiko seinaleekin emanak beste ekoizpen batzu, erganezake behar bada batzu entrealekoak, nola egiten aldu bisitariak lifeentzia? Bisitariak Ene ustez ez du diferentziak egiten, guk egiten dugu, baina sartzen zilari xaloinan, zonbat ikurina agertzen den hori eh? gauza seura. Hor ere, bon, problema bat da, laborantxak gambara aztertu zuen beraz uh, gauza hori, eta ikusi ginuen apra delakoarekin, da uh, bordelen antolatzen uh, dituena, uh, akitania mailan beraz uh, xaloin hori ere, uh, erraiteko, bon, uh, behar zela geldiarazi pratika horiek. Ez dugu segitzen alo Eh? Laborantza saloin ugen uh, eluketea lan hori egiten ahal ere. Zaintzea hor egiten direnak. Bai, bai ez dute egiten, mementoan ez dute egiten, eta... Oh. Domaia da alaik, egan nahi du, stand bat pahatzen aldi inak, nor nahi plantatzen aldela? Habe hori da, jo delako horiek, badida asko eta asko. Betita gehi horan ezak ere, ikusi zenola, bon, standoriak garestia diren alede, eta gio bada Parisen bizia, eta eh, han behar da bizi uh, egunez edo amabi egunez, eta eta, eta mm, beraz eh, gure xedea da, beraz e emengo uh, eta han... Uh, beren bizia eta standorien inguruan.